Môže to mať podobu kolobežky, motorky, automobilu, vlaku alebo lietadla. Za každým platí jedna podstatná vec. My sa vezieme, kulisu máme rovnakú, dnes je ňou 5. februárový deň roku 2025. Jedno počujeme v správach, druhé zvykne byť realitou, reči o vyspelom západe a vysokej životnej úrovni vedia byť eh, <laughs> aj úsmevnou rozprávkou, keď si všimnete, ako to v jednotlivých oblastiach eh, pokrivkáva a namiesto toho, aby sme sa tešili, že ešte dýchame a že aj dnes nám vyšlo slniečko, tak sa tu naťahujeme častokrát až priam pre absurdné maličkosti a hlúposti a doslova do nekonečná. My tento svet na chvíľočku necháme tak, za oknami, nech si kráča svojim smerom a tempom a my sa poprechádzame územím, ktoré má tiež svoje čaro, samozrejme nie pre každého a môže byť, že poskytne aj niečo inšpiratívne. Vítajte pri Petrolejke. Tá úloha je daná od počiatku tak, že slúži na obzeranie sa do minulosti a v tomto mienime niečo doplniť aj dnes. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. sa šíre polia všade okolo nás. Ranným bankom, keď sa plní zlato žatý klas, hľaď na kvetov plnú zem, hľaď na tmavý lesa tieň, na potôčik pozri svieži, ako cez údolie beží sem. 开始。 Chico To je výkon, pred ktorým sa skladá všetko, hlavne teda klobúk z hlavy, slovenský Pavarotti alias Peter Dvorský, rodák z Partizánskeho, áno, je septembrovým oslávencom od e, roku 1951, ale dnes e, sa sem mal možnosť dostať vďaka autorovi textu Pavol Braxatoris, vnuk eh, Andreja Sládkoviča, inak Andreja Braxatorisa, ktorý takýto pseudoným svojho času ponúkal, tak sa stal slovenským libretistom, textárom a dá sa povedať, že jedným zo zakladateľov slovenskej operety po boku Gejzu Dusíka, s ktorým spolupracoval autorsky a aj Františka Krištofa Veselého, ktorý jednotlivé pesničky zvykol spievať. Pavol Braxatoris, ten sa narodil 4. februára roku 1909 v Senici. Bol siedmým dieťaťom v poradí svojich rodičov. No a prvá opereta, ktorú s Gejzom Dusíkom ponúkli, tá mala premiéru v roku 1938, keď rozkvitne máj. A môže byť, že pesničky by mohla reprezentovať iná legendárna záležitosť, rodný môj kraj. Z tohto titulu premiéru si odbila v Slovenskom národnom divadle, hlavnú úlohu stvárnila Mária Kišoňová Hubová, známa slovenská operná speváčka, manželka Mikuláša Hubu, herca, mamina Martina Hubu, tiež herca dostatočne známeho. No ale aby sme sa vrátili k Pavlovi Braxatorisovi a hlavne k tejto piesni o rodnej zemi, ktorú často mnohí skôr nazvú najkrajší kút v šírom svete, tak to je z Hrnčiarského bálu, tiež operety Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa mala ako súčasť tejto operety premiéru v roku 1956. Spopularizoval ju potom Peter Dvorský, keď to natočil na album Modrá rúža, to bola taká výberovka, rôzne pesničky, rôzni interpreti. V roku 1983 to ponúklo vydavateľstvo Opus, no a nadobudla počas rokov doslova až hymnický charakter, aj sa uvažovalo, že by to mohla byť slovenská hymna a zvykne sa hrávať na celospoločenských udalostiach. Nakoniec sa tak nestalo lebo my potrebujeme, aby sa nad Tatrou blízkalo a môže byť, že túto verziu by už asi málo kto chcel prerábať, lebo má k tej, tak povediac, dokonalosti naozaj veľmi blízko. Horšie je, že niektoré slova tiež mnohí nemajú nejak v záujme e, pretaviť do reality, hlavne vernosť po celý čas. To nám ako si nezvykne byť veľmi blízke. Keby bolo, tak by to muselo vyzerať častokrát úplne inak. No a inak to bude vyzerať v tých nasledujúcich e, minútkach, pretože toto je len taký ojedinelý moment, keď sa za niekým obzeráme. Také tie podstatnejšie pasáže nám vyplnia iné spomienky. Jan Verich, Petr Muk, rok 2024. E, to sú také tie základné mílniky, ktorým sa povenujeme podstatne viac, keďže v prípade Jana Vericha to vychádza v týchto dňoch na 120. výročie narodenia, no a Petr Muk, tam to bude o tej nedožitej 60. No a rok 2024 bude tým záverečným v rámci dlhodobého seriálu. Začali sme rokom 1960, no a Dospeli sme už teda k tej poslednej časti. Popri tom ešte aj na iných si nájdeme miesto a priestor. V deň, keď si meniny pripomínajú na Slovensku Agátky, to je meno gréckého pôvodu, významovo láskavá, dobrá to osoba, málo ich. Pokiaľ ide o Českú republiku, tam je to o Dobromilách, to by malo byť tiež ženské krstné meno slovanského pôvodu, milujúca dobro, osoba, ide o preklad e, pôvodne gréckého mena Agáta, takže je to v podstate to isté. Bola tu svojho času aj Svetá Agáta, rodáčka z Katánie, ktorá sa narodila podľa legendy v zámožnej kresťanskej rodine. No a keďže bola krásna, tak sa aj páčila, dokonca aj jednému cisárovmu námestníkovi, ktorý prišiel do Katánie, aby bojoval proti kresťanom ale ona ho odmietala a radšej podstúpila mučenie, na následky ktorého teda aj zomrela. Okrem iných foriem mučenia jej tríznitelia odťali aj prsníky, preto sa často zobrazuje, ako ich nesie na tanieri a stala sa patronkou mesta Katánia a aj republiky San Marino, ale zároveň aj patronkou zvonolejárov, pekárov, klenotníkov a obetí násilia. No, aj to sú momenty, ktorým môže byť, že ešte dnes bude umožnené vystúpiť z tieňa, keď sa budeme prechádzať udalosťami a, a pristavíme sa aj pri niektorých jednotlivcoch, ktorým 5. februárový deň otvoril, respektíve uzavrel životné príbehy. Toto na nás čaká. V tej nasledujúcej pesničke to bude o dáme, ktorá si tie narodeniny pripomenula včera, 82. v poradí rodáčka Stopolčian pôvodne Eleonora Bencúrová, známa poslucháčom a priaznivcom slovenskej hudobnej tvorby a pesničiek ako Nora Blahová. Tých pesničiek a úspešných titulov by sa našlo viac, ale tentoraz to bude pieseň naozaj pre všetkých. Žiarovka svieti, pokým ladička znieti, otvor pokojne starý klavír sa si a hraj. Kým sa zelenie tráva, kým je v kredenci káva, veď že sem tam sa stáva, že si stvoríš raj. rozumieť básni, tým svet zdá sa ti krásny, stvor si pieseň a všetkým ju daj. Pokojne staré si hraj. sú spokojní hráči, kým sa tvoja hra páči, bez že nájdeš ten vláčik, dostaní se raj. rozumieť básni, kým svet zdá sa ti krásny. Stvor si pieseň a všetkým, tú pieseň skutočne všetkým, tú pieseň skutočne všetkým dnes dá. está tá, ktorá sa objavila svojho času na hudobnej scéne, opäť narodení novým oslávencom, e, svojho času v podstate denne účinkovala v Tatrareví aj na obrazovkách, potom vycestovala do Sovietskeho zväzu, tri mesiace na koncertnej šnúre, lebo však je to veľká krajina, kým to obídete. A boli to niekedy aj také tie povinné jazdy, aby potom mohol interpret účinkovať na tej domácej scéne. Mala točiť aj svoju profilovku, ale stalo sa, čo sa stalo. Vystúpila z lietadla a okrem e, verného fanúšika, neskôr aj manžela, ktorý tam stal s kyticou červených rúží. Tam už nebol nikto, prišla do Tatra Reví, dvere zapečatené, žiadne nahrávanie sa nekonalo, súdruhom sa totiž to nepáčilo, akým smerom sa uberala satyra, tak jednoducho všetko zavreli, zamkli a bolo vymaľované, ale niekoľko singlov sa jej podarilo natočiť, medzi inými také úspešnejšie skladby Neveríš, uveríš, Bronzové leto, Nápoj z mušlí, Nedeľa alebo Malá krížovka s modrou tajničkou. Dnes takýto príspevok, veľa tých nahrávok k dispozícii nie je, možno keby sme mali prístup do archívov slovenského rozhlasu, tak tam by sme sa mohli vytešovať aj z iných titulov. No, dnes takýto príspevok. O chvíľočku to bude zase úplne iné meno. Predtým snáď zo pár udalostí, ktoré nám 5. februárový deň rok mi postavil do cesty, aj sa zem zatriasla v roku 62. Došlo na zničenie približne 60% Pompejí v 1849 sa to aj zakrvavilo na našom území. Na horskom masíve Branisko sa odohrala bitka, v ktorej slovenskí dobrovoľníci a cisársky vojaci ale prehrali s maďarskou armádou, čím sa otvorila ústupová cesta tomuto vojsku na Prešov a Košice. Rozvodnený Dunaj v 1850 zalial centrum starej Bratislavy, výška cez 5 metrov. No a v Miláne v roku 1887 sa konala svetová premiéra opery Otelo autorom legendárny to Giuseppe Verdi, ktorý sa stal známym hlavne vďaka titulu Nabuko, bol tam aj Rigoletto, Trubadur, La Traviata alebo Aida. Zostalo tu po ňom veľa nádhernej roboty, ale to isté možno hovoriť aj o Ladislavovi Vodičkovi, tam je síce dátum narodenia 10. január a odchod 7. marec. My sme tak niekde na pol ceste a ten dôvod, ten je ukrytý skôr v prípade textára menom Václav Fischer. Už to bude 99 rokov zajtra, to znamená 6. februára keď sa v Prahe narodil, inak bratranec Iva Fischera, ktorý bol podstatne plodnejší a dá sa povedať, že tu sa nechal výraznejšie diela hlavne v spevníku Valdemara Matušku. Václav Fischer tých e, známych piesní na svojom konte nemá až toľko, ale predsa len si zaslúži našu pozornosť. E, e, Mladosť prežil v obci Lipčice nad Vltavou, ocino inžinier tiež Václav Fischer, bol stavebným inžinierom, podnikateľom, spolumajiteľom tehelne a staviteľom továrenských komínov v Čechách aj v zahraničí mamička, mamička Libuška, tá bola speváčkou, violončelistkou, no a Vašek ten mal tri sestry, bol aj členom Sokola, pohybovo nadaný a do svojej 40 aj aktívne športoval, ľahká atletika, hokej, no a potom zmaturoval v Kralupoch nad Vltavou. Od 43. bol členom odbojovej skupiny zvanej Spravodajská brigáda, orientovanej na Londýn, čo skoro po vojne bol aj za svoju odbojovú činnosť vyznamenaný, ale potom samozrejme prišli súdruhovia a tí už začali trestať. Takže aj po tejto stránke si užil svoje. Ale aby sme sa dostali k dielu, tak literárne začal tvoriť v 60 rokoch, venoval sa súbežne textárskej práci pre populárnu hudbu aj literatúru pre deti. Najviac textov napísal v rokoch 1960 až 75. No a spolupracoval s orchestrom Karla Vlacha, tanečným orchestrom Československého rozhlasu, bol tam Gustav Brom, jeho teleso a so spevákou Milan Chladil, Karel Hála, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, Iveta Simonová, Marie Rotrová, Jaromír Majer, Hanna Zagorová, Jitka Zelenková, Jirka Korn, a aj skupina Olympic, aj tá by sa dala povytiahnuť, hlavne pesnička Nebe nad hlavou. Je takým celkom slušným titulom, aj keď Petr Janda to už aktuálne asi nezahrá. No a Václav Fischer získal aj nejaké tie ocenenia na líre, na Dečínskej kotve. Bola tam aj detská nota. Z takých známejších pesničiek ešte možno povytiahnuť napríklad titul U kokořína, ktorý naspievali Milan Chladil s Jaromírom Majerom, alebo aj nahrávka, ktorá je z januára 1980, táto verzia, ktorú si mi o chvíľočku budeme mať možnosť pripomenúť a naspieval ju eh, Ladislav Vodička spomínaný eh, s kapelou Teskar eh, v štúdiách Československej televízie. Václav Pišer dal skladbe názov Jaký bude počasí. svatej dnes. Předpověd slyšel i můj hluchej pes. Houbaše, houbaš, ten ví, kde má svůj les. V lese bylo lidí, jako kdyby les pořádal ples. Za chvíli si mraky už jdou oblohou prej, že maj na spěcha čekat nemohou. Pak spustil se slejvák a já s prázdným košíkem zpátečku jsem zařadil a bral to domů úprkem. Kolik lidí čeká na svý počasí? Knoflíkem za večer lovím příjemný hlas, už tlakování, že jde výš a nese jas a západní vítr prej ovlivní i dešť, no a já starej skeptik jem podotknu keš. Ráno se zbouzí a všude je sníh, popadne amok a šílenej smích. I hluchýmu psovi tohle žlučí pohnulo, když na teploměru pod nulou. Kolik lidí čeká asi na svý počasí? Okružní fronta prej mráz podrží. Svou šálu si chystám sem cvok do lyží. A ráno slunce pálí, až je to v zoufání. Zahod šálu místo lyží. Slnečnice počasie čakajú mnohí, ale v opalování dnes no, asi ťažko. Čo sa týka Václava Fischera od 75. hlavné ťažisko tvorby písania textov bolo pre detské, ženské, zmiešané a mužské zbory. To literárne dielo, to je o 22 knižkách, ilustrovaných poprednými českými výtvarníkmi Dlhodobo spolupracoval aj s hudobným vysielaním pre deti a mládež Českého rozhlasu, vtedy Československého aj televízie, takže zostalo toho tiež pomerne dosť. Po ňom napokon nás opustil v júli 2013 ako 87 ročný. No a ešte jedna pesnička, ktorá bude o spomienke na 6. február, ale tam sa bude na budúci rok e, pripomínať jubileum. Dúfajme teda, že sa nič mm, nemilé nestane, ale bude to 80 v prípade Václava Fischera teda storočnica, tam by sme si mohli pohrať trošku viac tých nahrávok, ak nám to bude dopriate. Pred e, budúcoročným jubilantom číslo 2 opäť návrat do dnešného kalendára. Poďme si prejsť to 20. storočie. Je to 120 rokov od momentu, keď Medzinárodný krasokorčuliarský zväz prijal rozhodnutie, že od roku nasledujúceho sa už budú môcť oficiálne korčulovať aj dievčence na ľade. Majstrovstva žien v krasokorčulovaní by sa mali konať. Na trati Bratislava cez Petržalku do Viedne začala pred 100. 11 rokmi pravidelne premávať električka. Dnes asi kolejnice ťažko nájdeme, ale vlaky prechádzajú. Vo Švajčiarsku, v Cürichu, v kabarete Voltaire vzniklo v 1916 umelecké hnutie, tzv. dadaizmus. Konvent eh, v Queretare prijal o rok neskôr ústavu Mexickej federácie, tá pozostávala z 28 štátov a tým sa skončilo obdobie mexickej občianskej vojny. Ústava na svoju dobu obsahovala pokrokové pracovnoprávne ustanovenia, napríklad je to, že nerastné bohatstvo bolo zoštátnené, církev a štát striktne oddelené. V 1919 založili novú filmovú spoločnosť United Artist čiže to boli tí spojení umelci, zakladateľmi legendy menom Charlie Chaplin, Mary Pickfordová alebo Douglas Fairbanks, pričom Charlie Chaplin bol v hlavnej úlohe tohto dňa aj v roku 1936, keď sa do kín dostal vôbec posledný nemý film z jeho strany, to bola tá legendárna moderná doba. Na Charlieho Chaplina sa bude spomínať hlavne v apríli keď mal narodeninový čas a deň po štedrom to bol jeho odchodový termín v roku 1977 ešte rok 1942 možno povytiahnuť vo vtedajšom Buzuluku sa začala organizovať Československá vojenská jednotka pod vedením Ludvíka Svobodu od 15. júna sa volala prvá alebo prvý československý samostatný prápor v Sovietskom zveze Americký politik Clifton Wharton sa stal prvým Černochom, ktorého v roku 1958 vymenovali do funkcie veľvyslanca. Odcestoval do Rumunska. Neúspešná premiéra fil filmu Sladký život, tá je z roku 1960, taký taliansko-francúzsky dramatický titul režiséra Federica Felliniho, označovaný za jeho vrcholné dielo Napriek tomu z počiatku to malo trošku komplikovanejšiu cestu a neskôr to dostalo Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes. 1971 tá je o dvoch rôznorodých udalostiach. V rámci kozmického programu Apollo 14 pristal na mesiaci mesačný modul Antares. Vesmírna misia bola 8. pilotovanou v rámci vesmírneho programu Apollo a treťou, ktorá oficiálne pristála na mesiaci. No a mm, tešili sa aj slovenskí fanúšikovia, pretože na majstrovstvách Európy v krasokorčulovaní v Zürichu vo Švajčiarsku získal Ondrej Nepela už tretíkrát titul majstra Európy. Španielsko v roku 1985, čiže pred 40 rokmi, otvorilo po 16 rokoch opätovne štátnu hranicu s britskou korunnou kolóniou nazvanou Gibraltar. To by mohli byť také najdôležitejšie momenty v rámci 5. februárového dňa a 20. storočia ako takého. No a teraz Tomáš Linka v hlavnej úlohe, pražský rodák, zajtra teda 79. narodeniny tohto nezameniteľného speváka, hráča na fúkaciu harmoniku, ktorý sa vo vodách domácej, ale aj zahraničnej country music e, pohybuje od toho 69. Hlas naozaj nezameniteľný a hra na fúkaciu harmoniku priam až excelentná. Patrí neodmysliteľne k tomu najlepšiemu, čo česká country music má možnosť ponúkať, dokonca ešte aj v súčasnosti tak si ho poďme pripomenúť v jednej z nahrávok. Chci být vodou na tvůj mlín. Přáním svůj dopis začíná, snad těch pár stránek stačí nám, že chci být slunce tvé i stín a chci být vodou na tvůj mlín. Chci být tvá nevinnost i hřích a pokladníkem přání tvých. Možná i sklepníkem tvých vín a chci být vodou na tvůj mlín. Mezi řádky můžeš číst od všech tačích hnízd do války zaklínám hvězdy, které spadly nám. odstoupat do nejvyšších sfér, jsem herec tvůj i režisér. Jsem D'Artagnan i Harlequín, a chci být vodou na tvůj mlín. tiež vodička urobiť e, radosť, nielen ten Ladislav, ale aj tá, ktorú si máme možnosť takýmto spôsobom pripomínať e, vďaka nahrávkam Tomáša Linku. Toto bol rok 1993, keď prišli Greenhorni s albumom Greenhorns 93, ale e, údaje sú aj o tom, že sprievodné teleso to si hovorilo Cadillac a s textom Tomášovi vypomohol Petr Novotný, ktorý sa objavil ešte aj v Greenhornoch, potom s Michalom Tučným a aj Tomášom Linkom prešli do Fešákov. No a neskôr sa oddelili bez Tomáša Linku ako dvojka potom so Zdeňkom Rytířom si Michal Tučný postavil kapelu Tučňáci, aby ponúkol svojho posledného kouboja a ďalšie projekty a Tomáš Linka ten potom skákal, pendloval, kade tade chodil, vrátil sa do Greenhornov, bol aj opätovne fešákom, aj by mal byť v súčasnosti, ale ešte medzi tým postihal aj ďalšie projekty, e, ktoré boli aj o e, prímej lince a ďalších e, kapelách, s ktorými mal možnosť točiť. Aj ten Cadillac tam bol od 94. do 99. Tá príma linka, to by malo byť funkčné od toho 99. až po súčasnosť, zložená zo známych profesionálnych hudobníkov. Zpočiatku sa zameriaval hlavne na pesničky e, z čias White Stars a Greenhorns, neskôr zadil do svojho spevníka aj e, pesničky z repertoáru Miška Tučného, aj skladby od Fešákov či kapely Cadillac, v ktorej pôsobil s Pavlom Brimerom, dve solovky, a zahral si na zhruba 50 LP platniach, CD a sú tam tie videokazety, DVD z koncertov a vydal tiež svoju vlastnú školu na fúkaciu harmoniku po tejto stránke určite je fajn, keď niekto získava skúsenosti od takýchto kvalitných muzikantov a aj po speváckej stránke výrazné to postaví No ale nasledujúce momenty tie už budú o niekom úplne inom. K tomu sa preškriabeme cez posledné tri udalosti, ktoré nám tu svietia. Z aktuálneho storočia, keď e, sa Belgicko cez svojho ministra zahraničných vecí vtedajšieho v tom 2002 verejne ospravedlnilo Konžskej demokratickej republike za úlohu, ktorú zohralo v súvislosti s násilnou smrťou niekdajšieho premiéra tejto stredoafrickej krajiny a to ešte v januári 1961, čiže 41 rokov sa čakalo. Tak, ak sa dejiny budú opakovať, môže byť, že sa aj Slovensko dočka o 41 rokov tiež ospravedlnenia. Tam je ten nedávny, tá nedávna udalosť so slovenským občanom, ktorý žiaľ teda už z Belgicka domov osobne neprišiel v 2004. vtedejší predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský podpísal zaregistrovanie posledných štyroch kandidátov na post prezidenta republiky, takže oficiálny zoznam do volieb hlavy štátu ten bol nasledovný pred tými 21 rokmi František Mikloško, Ľubo Roman, Eduard Kukan, Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, Martin Bútora, Jozef Kalman, Ján Králik, Stanislav Bernát, Rudolf Šuster, Jozef Šesták a Julius Kubík. Možno si všetkých už mnohí ani nedokážu vybaviť. Je to ako taká superstar, z ktorej napokon jeden mohol výjsť ako víťaz, aj vyšiel samozrejme. Ešte jedna vec, e, rok 2014, jedna z najväčších sietí lekární, to treba zdôrazniť, lekární v Spojených štátoch oznámila, že končí s predajom cigariet a iných tabakových výrobkov. Už len to, že ich vôbec predávali, je celkom zarážajúce. Lekáreň a cigarety, to by nemalo ísť dohromady, ale zase chodte sa pozrieť pred nemocnice. Koľkokrát si mnohí vybehnú na tzv. čerstvý vzduch, a aj v bielých plášťoch, nielen pacienti. Inak toto rozhodnutie znamenalo vtedy aj tvrdú ranu tabakovej lobby, keďže išlo o prvú celonárodnú sieť lekární, ktorá takýto krok urobila. To by ani v podstate nemalo fungovať takýmto spôsobom. Tam by ste cigarety a podobné záležitosti snáď asi ani nemali možnosť hľadať, respektíve na to naraziť. Na čo narazíme teraz, to bude Jan Verich, pôvodne teda plným menom Jan Krstiteľ František Serafínsky Verich, 6. február 1905 a Smíchov, tam sa to všetko začalo písať v prípade tohto českého divadelného a filmového herca, dramatika, scenáristu autorskej trojici s Jiřím Voskovcom a Jaroslavom Ješkom bol aj predstaviteľom medzivojnovej divadelnej avantgardy neskôr aj tej povojnovej českej divadelnej kultúry, bol aj spisovateľom. No a jedným z tých, ktorí si určite zaslúžili titul národného umelca, napokon diela, ktoré si dnes pripomenieme, tú peticu nahrávok, by mohli tiež toto všetko odobriť. Začneme nahrávkou z roku 1951 a že šaty delaj človeka to sa niekedy potvrdzuje aj v aktuálnej dobe. biskupa putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že Kutna dělá mnicha, krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Kravát jsme nahatý, od hlavy až do paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku, každý Věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. se svět měří, lháři ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Životné pravdy toto na nás čaká ešte aj v ďalších štyroch kúskoch. V podaní Jana Verecha bol jedináčikom, ocino Vratislav, úradník prvej českej vzájomnej poisťovne, mamina Regína, pôvodne Duchoňová, bola tam aj manželka Gabriela, no a na to detstvo spomínal aj slovami, áno, byl som jedináček a to je hrozná vec. Neměl jsem se s kým hádat, s kým brát kolem nebyly žádné děti, moc lidí k nám nechodilo a Vánoce ty vypadaly podle toho. V roku 1929 sa oženil s krajčírkou, návrhárkou divadelných kostýmov so Zdeňkou. No a tá v 60 rokoch aj prekladala divadelné hry z angličtiny. Ich jediná dcéra Jana, tá bola herečkou, prekladateľkou, a jej jediná dcéra Zdeňka. Tá by mala aktuálne byť niekde vo Švajčiarsku, vyštudovala pedagogiku a stala sa psychologičkou. Mal by tu byť aj e, syn nemanželský Jiří, ale o jeho existencii údajne teda Jan Berich ani nevedel. Čo je ale dôležité a dôležitejšie si prejsť, tak to je tá jeho umelecká cesta spolu s Jiřím Voskovcom, tvorcom slávneho osvobozeného divadla sa dali svojho času dohromady, stal sa teda dramatikom, scenáristom, spisovateľom, autorom rozprávok a pros, aj divadelným a filmovým hercom, komikom, klaunom, zakladateľom a riaditeľom divadla a naozaj významnou osobnosťou domácej kultúry, predstaviteľom tej medzivojnovej divadelnej avantgardy. Po návrate z Ameriky v roku 1945 nadviazal na predvojnovú éru osvobozeného divadla. V 47. vo vlastnom preklade uviedol v divadle v Karlíne americký muzikál Divotvorný hrniec, kde vytvoril naozaj nezabudnutelnú a priam až legendárnu postavu vodníka Čochtana. Stal sa aj členom súboru filmového štúdia Parandov v rokoch 1955 až 62 viedol divadlo Satyry ABC, kde uvádzal hry známe z oslobodzeného divadla. Jiřího Voskovca, spolutvorcu Klaunskej dvojice, Voskovec Verich, žijúceho v tom čase už natrvalo v Spojených štátoch, vystriedal jeho nový komediálny partner, ktorým bol Miroslav Horníček. No a pre nové generácie divákov tak na novo ožila atmosféra osvobozeného divadla v slávnych predscénach, kde reagovali aj statočne, aj vtipne na nové podnety, ktoré prinášala doba. Adresnosť bola pre vtedajších najvyšších predstaviteľov neúnosná, takže jeho angažma v divadle ABC skončilo. My zatiaľ neskončíme. Tá druhá nahrávka, ktorá na nás čaká, tá je trošku mladšia, z mája 1952, ale spolupráca s Jaroslavom Ješkom, Jiřím Voskovcom, tá tu môže byť opätovne spomenutá aj vďaka titulu Kat a blázen. Kat a blázen ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král snad, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám až teprv baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen, jen tak a blázen. Krá že musí katamíti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. i vyčichli, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, kríze se nebál? Jak se všechno mění a jak ten čas letí, Žijem ve znamení kulturních století, dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal. Jak si vlád! bavil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost své rázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor. a to bol rok 1952 vhodné čo je najsmutnejšie aj do tejto doby v oblasti filmu našiel Jan Verich uplatnenie len zriedkavo v 51. hral hlavnú dvojúlohu naozaj nesmrtelnej to komédii Cisárov pekár, pekárov Cisár a o 4 roky neskôr to bola rozprávka Byl jednou jeden král v 63. sa objavil v titule Až príde kocour a potom došlo aj na nejaké tie menšie úlohy Pád Berlína, Hudba z Marsu alebo Baron Prášil. V tých 60. rokoch e, sa ešte uplatnil s takým tým veľkým šarmom aj v niekoľkých kratších televíznych filmoch. Všetky sa vďaka nemu stali legendárnymi, takým posledným raným titulom, v ktorom vystúpil, tak to bol seriál Pantau. Pantau z roku 1969. No ale zaradil sa k určite najväčším legendám, českým hercom 20. storočia, čo je možné si samozrejme prejsť aj v jednotlivých tituloch, v ktorých sa objavoval. No ale aj po tej, e, povedzme, že speváckej stránke nezaostával, natočil naozaj zaujímavé diela, ako aj texty naznačujú nadčasové to tituly, ktoré, a to je skôr to smutné, popisujú aj častokrát našu súčasnosť a môže byť, že to nájdete aj v tej tretej nahrávke z novembra 1951 filmový tanečný orchester v štúdiu v Českého rozhlasu alebo vtedy Československého rozhlasu e, s názvom Rudolfínum tak e, tam sa postarali s Karlom Vlachom, ktorý viedol tento tanečný orchester aj o skladbu s názvom David a Goliáš. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobití mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, Čteme Bibli, tam to všechno je, Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si pro strejčka příhodu tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej? Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž a jaký byl Goliáš! No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování. jestli masy nebudou dost masívní a zůstanou ještě pár let pasívní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů, jak se zbavit nukleárních odpadů, Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu. Bajo! tvrdíme, Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejveš nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pochopí. Množstvo výrokov tu zostalo, citátov, ktoré by mali byť práve z dielne Jana Vericha. Bůh stvořil člověka, nedal si to patentovat a tak to teď po něm může dělat kadejakej blbec. E, člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat vždycky a jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část lidstva ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí. No a hloupost se fackováním vyléčit nedá. Kde blb, tam nebezpečno. Kolikrát eh, jsme se už přesvědčili, že kde stranický blb, tam je vždy nebezpečno a aktivní blbec, ten je horší než cizí, případně i třídní nepřítel. Vždycky se najde nějaký balvan nebo břeh nebo pařez, který se nebojí brzdit povodeň kalné hlouposti. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, si jen ti nejchytřejší hrají na hloupé. A ono je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem <laughs> o něčem chytrém. Pak když je člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým. V každém případě je to dobré. Překonávat vědomně své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem lidskosti. Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. No, blbí vědí, ty mají čas si pamatovat, teď jde o to, co je líp placený asi nepamatovať si. To by malo byť eh, z titulu Balada z Hadru. Humor je boj eh, s lidskou hloupostí, v tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmílenou, ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit. To je niečo, čo nám pasuje aj k tej súčasnosti. No a o civilizácii, to bude aj pesnička o chvíľočku. Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví. To je zase z pesničky Hodné štěně, to sa ešte tiež bude mať možnosť eh, dostať dnes vaším smerom. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. Jen kdyby lidi nedělali pořád stejné a staré chyby a zvykli si, že jeden druhého vždy šidí, bylo by na světě o tolik míň hádání, jenže ti lidi by nebyli lidi, kdyby neměli chyby a ti, kteří by tu bez chyby zbyli, na co by tu vlastně byli a k čemu by tu vlastně žili bez chybování. Trošku jazykolám, možno to chce viackrát si prečítať. No ešte jeden taký pred pesničkou, že vezměte si slovo prdel. To je v českém nadávání chrám umístňujeme tam vše, co se nám nepodařilo. Posíláme tam nepohodlné lidi. Dokonce tam voláme v zoufalství o pomoc. Určitě znáte lidi, kteří bez vole nedají dohromady větu. A tou příměrou ztratilo nadávání smysl. Stalo se zvukem. Když dneska řeknete exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když řeknete hovno, ani se neotočí. Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál Lido obsi hrál. Když to stal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, s palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze a k tomu času byla fúra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzúra, nečtli noviny. jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy, jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl, dávali mu škeble. On chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle, závratná byla, Chtěl nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu. Všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní znouze začali pracovat. a tak vznikla třída, která nemá nic. Vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky. Místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy atomické éře. Život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energií atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní a bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír. Až, až, až, no, k tomu sa doškriabať tiež nie je jednoduché. Zahral si Jan Verich aj v niekoľkých zahraničných filmoch a aj písal, napríklad rozprávky, Filmfárum, Traja veteráni, cestopis e, Italské prázdniny, bol tam Lincoln 1933 a rovnako tak pamäte. E, čo sa týka cien, tá štátna cena za titul Cisárov, Pekár, Pekárov, Cisár, tá je z roku 1952, o 11 rokov neskôr to bol titul Národného umelca, bol tam aj Zlatý krokodíl, zo 67. a medaila za zásluhy 2. stupňa, to už in memoriam. V roku 1995, keďže zomrel 31. októbra pred 45 rokmi, v tomto roku teda to bude 45 rokov, mal 75. E, Podľa jeho námetu vznikol aj celý rad bábkových alebo hraných e, filmov. No, z tých výrokov dá sa toho ešte veľa popo podsúvať vašim smerom aj to, čo si myslel o národnom umelcovi. Národní umělec jako takový je titul, o kterém je těžko mluvit, protože národním umělcem může být, podle mého názoru, člověk, když umřel a když součet jeho práce leží na stole, na stole národa a národ si té práce váží, akceptuje ji, uzná, že ten člověk něco pro ně udělal, a pak ten národ může říct, ano, toto je náš národní umělec, ale když se usnáší o národním umělectví e, skupina žijících spoluobčanů, a co jakýkoliv, tak je to furt jenom osobní mínění té skupiny a nemá to s národním umělectvím vůbec co dělat a je to jenom titul, jenom metál, s kterým se dá kupčit a proto já si myslím, že národní umělectví je spíš taková komická záležitost. Zas na druhé straně uznávám, že lidi, já nerad říkám lid, protože to je taková více-méně štampilka dneska na celém světě, ale lidi to mají rádi, protože je to velice lidský a taky by nemělo smysl se proti tomu bouřit nebo to zesměšňovat, protože bych v první řadě zklamal ty, kterým se to líbí a který mi to přejou. Ešte jeden výrok z takých tých najznámejších, ktoré tu po Janovi Verichovi zostal. Nedá nespomenúť, ono ich, je ich množstvo samozrejme, ale tento sa dosť často zvykne spomínať. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíde, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vente bič a hůl, to není člověk, to je vúl. Narodilo se štěně, lidí se nebálo, se svým stínem na stěně, to štěně celý den si hrálo. Se svým stínem na stěně, to štěně celý den si hrálo. A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesní zvočuchávat rohy se do ulic, do vesnic počuchávat rohy. Čuchá tady, čuchá tam a vod prsa se vrtí. Uviděl ho jeho pán krovián, rozteklil se k smrti. Uviděl ho jeho pán krovián, rozteklil se k smrti. Aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej pes na řetěz, to mu mravy spraví takovej všetečnej pes, na řadě sto mu mravy správný. na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán. Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal? Seběhla se celá ves a pánovi praví. Celý svět už ví to dnes, že řetěz vy nenapraví. No, celý svět ví to dnes, že řetěz eh, mraví nenapraví, ale v aktuálnej dobe by nás presviečali, že reťaz je sloboda, <laughs> napríklad. Jan Verich zostáva v spomienkach mnohých. Svojho času o ňom eh, niečo vyslovil aj Jiří Suchý, tiež legenda. Keď som mal asi 17, chcel som si ho na festivale v Karlových Varoch natočiť na kameru netrúfol som si ale postaviť sa pred neho, tak mám približne 5, polhodinový záznam Vericha zo zadu a teraz s ním môžem stať na jednom pódiu a dokonca sa rozprávať, viesť dialog. To sú neuveriteľné veci. Jiří Voskovec v čase, keď sa dozvedel o odchode Jana Vericha, tak už len dodal vetu tak a týmto pro mne končí. Sám zomrel o 8 mesiacov neskôr na rakovinu plúc, ale Traduje sa aj to, že to bolo tiež kvôli tomu, že jeho organizmus zoslabol aj smútkom a už prestal bojovať. Naša generácia má možnosť čerpať naozaj výrazné myšlienky, ktoré tu zostávajú ako odkaz. Málo kto zanechá po sebe také dielo, ako práve Jan Verich samozrejme nemusel vyhovovať každému, nemusel sa páčiť všetkým, ale častokrát tam sa triafalo klinček po hlavičke výrazným spôsobom. A môže byť, že niečo nadčasové už nájdeme aj v odkaze z toho minulého roka, kam sa o chvíľočku obrátime, tromi pesničkami si ho aj pripomenieme a uzavrieme tak ten dlhodobý seriál, ktorý započal návratom do roku 1960 vždy tromi pesničkami a nejakými tými udalosťami a narodeninovými oslávencami, respektíve odchádzajúcimi sme si pripomenuli ten, ktorý čas, tak dnes sme už vo finále, lebo rok 2025 to budeme mapovať tak až v neskoršom období. Než sa k tomu dopracujeme, tak snáď aspoň niekoľko mien z toho dnešného kalendára, 5. február a niekoľko jednotlivcov, aspoň teda z 19. storočia, Johan Ludvík Runeberg, to bol fínsko-švédsky básnik, ktorý je považovaný za fínskeho národného básnika. Je to 221 rokov od narodenia a každý 5. február ten sa vo Fínsku oslavuje ako Runebergov deň a neodmysliteľne k nemu patria aj Runebergové tortičky, tá tradícia pochádza od jeho ženy Fredriky. Bola tak šetrná, že do svojich tortičiek pridávala chlebovú strúhanku a tá je neoddeliteľnou súčasťou receptu. John Boyd Dunlop, britský, respektíve škótsky veterinár, vynálezca, ten bol ročníkom 1840. Na bicykel svojho syna vymyslel použiteľnú pneumatiku, lekár odporučil jeho malému synovi jazdu na bicykli a nebol veľmi spokojný s tým, s akými problémami tento sinátor jazdí a tak na obvody kolies e, natiahol gumovú hadicu, ktorú potom za pomoci pumpičky na futbalovú loptu naplnil vzduchom. No a vďaka tomu teda máme tu aj pneumatiky. Jeho rovesníkom, tiež ročník 1840, bol Sir Hiram Stevens Maxim, vynálezca pre zmenu zase prvého prenosného guľometu, ale aj pasce na myši. A boli tam aj iné, mentolový inhalátor pre liečbu astmy, nejaká konštrukcia vzduchovky, niekoľko patentov na výbušné a elektrické motory, no a sú aj vynálezy, ktoré sa teda používajú dodnes. Dokonca zaujímavosťou je aj to, že um, jeho vynálezcom bol aj jeho brat Hudson Maxim, dokonca narodený v ten istý deň, 5. februára, ale o 13 rokov neskôr a zaoberal sa hlavne chémiou a výbušninami. Stal sa aj spolutvorcom bezdýmneho strelného prachu. August, eh, Andrej August Citroën, francúzsky podnikateľ, zakladateľ automobilky s týmto menom. Ten sa narodil 5. Eh, februára 1878 ako 5. a zároveň posledné dieťa rodiny. Jeho otec, Lévie Citroën, pochádzal z Holandska, bol obchodníkom s diamantami, mamina pôvodom z Varšavy, takže pomiešané a dobre, že to teda rodičia vydržali No inak by tu teda Citroen asi nebol. No a posledné meno, aspoň pre túto chvíľočku, rok 1888, vtedy sa narodil český hudobný pedagóg, publicista Vojtech Mnierka, ktorý pôsobil aj na Slovensku, pričom v Košiciach okrem iného založil aj rozhlasovú stanicu, v ktorej riadil hudobné vysielanie. Zomrel na štedrý deň, už to bolo 50 rokov práve v závere toho minulého. Aj 20. storočie si ešte prejdeme. Teraz je tu už ale skok aj do 21. Rok minulý, ten je aj o práci na novom profilovom albume, zároveň aj minuloročného jubilanta Roba Grigorova, Homemade, doma vyrobené. Zo pár titulov už ponúkol verejnosti, zatiaľ nemám informáciu, že by už to bolo všetko kompletne hotové. Však sme si aj slúbili, že by sme si nad tým mohli potom posedieť, tak e, zatiaľ vydáva len tak sem tam pesničku. No a jednou z nich je aj Dievča vo vani, ktoré si takto poďme ako prvé z tých minuloročných e, novinkových titulov vypočuť. Stop! Lia si dievča do vane, snad sa mu niečo nestane. Nevezme niečo ostré do dlane, snad sa mu niečo nestane. To dievča za sa prosím, ostan Stevane, že sa dá aj, aj, nech som milovane. Začne zastýchať a vrácam späť, nemôžeš len, len, len tak odletieť. Vyhasli dievča do vane, až po Sabrá aj vo Vani sa to môže s vami zatriasť, aj sa zatriaslo 1. januára, našťastie ďaleko od nás, zemetrasenie s magnitúdou 7,5 stupňa a následne silné otrasy, tie pripravili o život viac ako 200 ľudí v strednom Japonsku, v prefektúre Ishikawa, nebol to radostný vstup do vtedy nového roku, ten eh, rok 2024, ktorý si takto budeme pripomínať. 11. E, januára odvtedy je táto kauza živená a mnohým sa to aj páči. Keď podpredseda parlamentu Andrej Danko havaroval v Bratislave v mestskej časti Dubravka, zdemoloval semafor. On vie veľmi dobre, ako to bolo a či šíri pravdivé informácie alebo nie, ale keď už aj v takejto veci máte chuť e, zavádzať, tak to svedčí tiež o určitom stupni človečenstva. Dron Ingenuity na Marse v januári, prvý vrtulník na inej planéte, ukončil svoju činnosť a misiu. Dôvodom bolo poškodenie vrtule. Vo februári maďarská prezidentka Katalín Nováková odstúpila z funkcie v súvislosti s kauzou amnestie muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Formálne zostala prezidentkou až do hlasovania parlamentu. 7. marca sa Švédsko stalo oficiálne 32. členom organizácie Severoatlantickej zmluvy. 17. marca končili prezidentské voľby v Rusku. Vyhral súčasný prezident Vladimír Putin. Zisk hlasov viac ako 87%. Volili sme aj na Slovensku. V prvom kole prezidentských volieb 23. marca vyhral diplomat Ivan Korčok pred Petrom Pelegrínim. Druhé kolo bolo na programe 6. apríla. Tam napokon sa to otočilo. Peter Pellegrini mal 53 12 hlasov a ten zvyšok teda jeho konkurent. E, Bulharsko a Rumunsko medzi tým 31. marca vstúpili čiastočne do šengenského priestoru. Zrušenie hraničných kontrol sa týkalo len leteckej a námornej dopravy pozemná aj kvôli vetu Rakúska zostala obmedzená. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji tie sa konali v Českej republike a domáci hokejisti napokon urobili svojim fanúšikom veľkú radosť ziskom 7. titulu, keď vo finále porazili Švajčiarsko. Na treťom mieste sa umiestnilo Švédsko, ktoré si poradilo s Kanadou. Slovenskému týmu sa napokon nepošťastilo dostať sa ďaleko. Vo štvrťfinále skončilo na hokejkách Kanaďanov po prehre 3-6. Ďalšia vec, a tá asi uputala najviac z celého minuloročného diania, to je 15. májový deň. Vstúpil do histórie atentátom na Roberta Fica v Handlovej. 1. júla došlo k zrušeniu verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska. Vznikla slovenská televízia a rozhlas. No, keď má ale niečo zvuk motorovej píly, darmo tomu budete hovoriť kolotoč, vždy to bude len a len motorová píla. V meste Butler v Pensylvánii 13. júla sa strieľalo aj na Donalda Trumpa, ktorý sa neskôr stal americkým prezidentom a už teda úraduje 14. júla sa začali a 14. júla skončili majstrovstva Európy vo futbale. Výťazstvo napokon e, bolo dopriaté Španielsku, ktoré zdolalo Angličanov 2-1 a získalo tak rekordný štvrtý titul, ale fanúšik slovenských futbalistov sa tiež mohol tešiť. Letná olimpiáda, nech už bola akákoľvek, bola vo Francúzsku, v Paríži od 26. júla do 11. augusta. 5. novembra došlo teda na víťazstvo Donalda Trumpa v tých prezidentských voľbách zdolal kandidátku demokratov Kamilu Harrisovu 7. decembra po 5 rokoch od ničivého požiaru opätovne otvorili v Paríži katedrálu Notre Dame no a 20. decembra po útoku na vianočných trhoch v Magdeburgu Zomrelo 6 ľudí, takmer 300 sa ich zranilo. Na toto sa hneď reagovalo aj u nás, betónové zátarasy, lebo čo keby náhodou, no, keď sa stane čokoľvek radostné, že sa niekde zdvihnú platy, tak na to nezareagujeme. Keď sa stane niekde nejaká tragédia, tak to už sme hneď v prvej línii. Našťastie teda sa nič neudialo, ale ono, kým sa niečo nestane, tak zvyčajne nám je to všetko ukradnuté. Teraz ale bude hovoriť e, niekto, kto sa rozhodol aj pesničkovo na seba upútať pozornosť a dá sa povedať, že až nečakane úžasným spôsobom lebo po speváckej stránke sme až takéto skúsenosti s bývalou reprezentantkou v biatlone Gabrielou Soukalovou nemali. Držiteľka dvoch strieborných medailí zo zimných olympijských hier sa postavila pred spevácky mikrofón, asistoval jej aj Štefan Margita, e, ktorý tam taký vokálik pekne dospieval. Teď budu mluviť ja. Tak to je jedna z vydarených pesničiek minulého roka určite. že už nejsem to já. Nikdy jsem nebyla, to vy chtěli jste víc. Abych se líbila, teď budu mluvit prípade. 1. novembra si pripomenula 35. narodeniny rodáčka z Jablonca nad Dnisou, Gabriela Soukalová, zhruba 5 rokov bola aj Koukalovou, jej mamina tiež Gabriela, niekdajšia reprezentantka v behu na lyžiach a držiteľka striebornej medaile zo zimnej olympiády v Sarajeve. V 84. až o 5 rokov neskôr sa narodila jej dcéra, ocino Karel, všestranný lyžiar, tréner. No a Gabriela tá navštevovala aj ľudovú školu umenia, venovala sa hre na klavíra, aj si rada zaspievať. Sme mali možnosť si pripomenúť. O jej živote vznikol aj celovečerný dokumentárny film v marci minulého roka. Gabriela Soukalová Pravda se pořád vyplatí, režiséra Petra Větrovského No a vo filme okrem kariéry a problémoch s porúchami príjmania potravy hovorila aj o vlne kritiky, ktorá sa dostavila po vydaní autobiografie, rozvode a myšlienkach na sebevraždu, novom priateľovi, céry aj nevydareného pokusu čo sa týka návratu k biatlonu a práve pre tento film vznikla aj práve pesnička, ktorú sme si vypočuli a určite vydarené to dielo. Inak e, sa v roku 2017 stala aj prvým biatlonistom, ktorý vyhral českú anketu športovec roka v kategórii jednotlivcov a po piatýkrát sa umiestnila v elitnej desiatke najlepších českých športovcov. Ale spomínať, pokiaľ ide o ten minulý rok, ešte budeme aj na tých, ktorí nás opúšťali pred tou záverečnou nahrávkou celého tohto seriálu a opäť to zoberieme chronologicky od januára po december a začneme športom, keďže došlo 7. januára k odchodu nemeckého futbalistu a trénera menom Franz Beckenbauer. Tu kultúrnu obec ako prvá zarmutila Jana Hlaváčová, česká herečka odchodom 13. januára o 8 dní. Neskôr to bol Ivan Letko, slovenský herec. Ďalší nemecký futbalista a tréner Andreas Bréme zomrel 20. februára. 23. potom Jozef Barina, slovenský spevák, gitarista, skladateľ, kolega Ľubomír Stankovský, člen Modusu a prognózy a ďalších formácií. Zomrel na Medzinárodný deň žien 8. marca Ernest Brill, poľský básnik, spisovateľ, textár, bol aj novinárom, prekladateľom, filmovým kritikom a diplomatom. Zomrel 16. marca z jeho diela na Slovensku známe na skle maľované. Tam sa postaral o slovíčka tej pôvodnej verzie. Fritz Wepper, nemecký herec, známy aj zo seriálu Derrick, ten zomrel 25. marca, 10. apríla to bol O.J. Simpson, bývalý hráč amerického futbalu, ale aj herec. Josef Laufer, v jeho prípade sa to očakávalo každý deň, ale nakoniec to padlo na 20. apríl. Fedor Flašík, slovenský podnikateľ, ten zomrel o dva dní neskôr, rovnako ako Dušan Grúň, slovenský spevák, legendárnych titulov Simona Postlerová, česká herečka, bol to jej jubilejný rok, keď sa mala dožiť 60 zomrela 5. mája, 15. potom Mila Harapes, hlavne tanečník, režisér, choreograf, ale sú tam aj nejaké tie herecké postavičky. Donald Sutherland, americký herec, v tomto roku to bude teda už o nedožitej 90 zomrel 20. júna. 8. júla legenda slovenskej hudobnej scény Pavol Zelenaj, hudobný skladateľ, Jerži Štúr, poľský herec, známy u nás hlavne vďaka titulu Sex Misia, ten zobral 9. júla, bol aj scenáristom a pedagógom, Shannon Doherty, legendárna Brenda z titulu Beverly Hills 920, nakoniec po tom dlhoročnom trápení zomrela 13. júla, 4. augusta to bol textár, scenárista, novinár, režisér, producent a tiež aj spevák Daniel Mikletič, Rudolf Jelínek, český herec, tiež to bude v tomto roku o nedožitej 90 ten zomrel 10. augusta, opäť dní neskôr slovenský herec Ľubomír Paulovič a 18. augusta aj legenda svetového filmu Alan Delon, 24. augusta sa pre odchod rozhodol Karel Hersmánek, český herec. 17. septembra sa to týkalo Petra Hanzeliho, bol slovenským hudobným skladateľom, akordeonistom. Chris Christopherson, americký herec a spevák, ten nás opustil 28. septembra, 10. októbra Ľubo Virák, slovenský spevák, hudobník, skladateľ, textár, interpret rómskych pesničiek. Milan Sládek, to bol mím, choreograf, režisér a pedagóg. Zomrel 4. decembra, o dva dní neskôr Stanislav Dudka, slovenský rozhlasový športový komentátor, moderátor, redaktor, Helena Zeťová, česká speváčka. Tam to bolo o tragédii z 20. decembra. O týždeň neskôr zomrela Jana Sinková, česká herečka, komička, a 29. decembra aj svojho času americký politik, 39. prezident Spojených štátov Jimmy Carter bol ročníkom 1924, takže storočnica sa minulý rok mala možnosť e, pripomenúť a ešte sa stihla 1. októbra. No, stovku každý nedáme, ale čo dáme, to bude záverečná pesnička tohto dlhodobého seriálu a bude zo strany eh, muzikanta, ktorý môže byť, že bol takým nenápadným dlhodobo až do momentu, keď eh, v roku 2020 zvíťazil v konkurze, keď sa hľadal klávesista eh, do skupiny Olympic a Pavel Březina sa stal týmto víťazom a veľmi rýchlo aj plnohodnotným členom Olympiku pod vedením kapelníka Petra Jandu. Mal možnosť teda už byť súčasťou aj nahrávania albumu Kaťata a aj súčasťou koncertných vystúpení, napokon aj aktuálne. S Olympikom ukončujú túr pomaličky, na budúci týždeň v piatok by sa mali objaviť aj tu v Banskej Bystrici taká predbežná dohoda je, že by sa Petr Janda mohol po tretíkrát posadiť do nášho štúdia. Môže byť, že príde po druhýkrát aj Milan Broum a môže byť, že by sa tu dostavili aj ďalší členovia, ale to už by bol až veľký rozprávkový titul ponúknutý. V každom prípade Pavel Březina sa začína realizovať celkom zaujímavo aj ako autor a v tomto prípade aj ako or- originálny interpret tak si ho poďme pripomenúť v skladbe, ktorú ponúkol minulý rok. Dosť takej silnej s názvom Na strunách času. Věčností prochází mezi světy. Duši mou snažím se pochopit. Mysli jsou vzpomínky, co mění se z léty. Ty zkušenosti, které sbírám, nejdou předběhnout. Pradávná dědictví si berem sebou cestu mou časem snad pochopím. Karma tvá se ozývá nejen jednou. Když porozumíš, tak můžeš zase po své cestě jít. Na strunách času tančit stále s ozvěnou v každém z nás, co našeptává nás. to, co vyšlem, hned se vrátí zpátky jak ten bumerang, když pochopí duši mu snažím se uchopit. No, stárkou Helena Machová, to by mala byť manažerka Olympiku, celkom zaujímavé je to hra aj na bicie nástroje. V každom prípade takto sa spojila s Pavlom Březinom a dali dohromady pesničku, ktorá sa tiež vymýká z toho, čo aktuálne je e, v ponuke predstaviteľov tej či už slovenskej alebo českej hudobnej scény. Pavel ten občas hostuje aj na koncertnom turné e, iných formácií, ale e, má za sebou celkom pestrú minulosť. E, v 2011 spolu zakladal sprievodnú kapelu striebornej superstaristke Gabriele Gunčíkovej, s ktorou dosť intenzívne spolupracoval a koncertoval aj na Slovensku v roku 2012 dokonca na jednom pódiu s Olympikom na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch bez toho teda, že by tušil, že sa neskôr stane súčasťou tejto legendy. Takže dnes bodka za týmto našim dlhodobým seriálom. Neskôr si to vyplníme niečím iným. Ten záver, ten už bol avizovaný, to znamená nasledujúce nahrávky to už bude spomienka na Petra Muka, keďže nastáva obdobie, keď sa pripomína jeho nedožitá 60 My si to budeme pripomínať piatimi nahrávkami a predtým ešte, než sa tam pozrieme, poďme sa ešte prejsť aj dnešným kalendárom, lebo máme čo vyťahovať aj z 20. storočia a na koho spomínať, pokiaľ ide o 5. februárový deň. Ročníkom 1906 bol herec Bohuš Záhorský, pôvodne teda Bohumil, niekedy aj Bohuslav, používal aj eh, počas štúdií pseudonym Boža Horský a stal sa významným českým hercom, členom činohry Národného divadla v Prahe, možno spomenúť aj toho cisárovho pekára z roku 1951, kde si zahral tú legendárnu scénu, kde sa točili poháre po stole a každý chcel piť z toho v strede, lebo ten bol jediný istý, že nemusí byť otrávený. Daž Bojana Pandrohola, limonádový, ale našlo by sa toho tiež naozaj dosť, lebo vytvoril zhruba 100 úloh a postav vo filmoch, aj v televízii. Andreas Papandreou, svojho času grécky ekonom, významný politik a aj premiér, ten bol ročníkom 1919, 82 rokov dnes uplynulo od narodenia uh, futbalového trénera Dušana Uhrína. stalo sa v Novej Vsi nad Žitavou, dlhoročne pôsobil hlavne v Českej republike, k najväčším úspechom patrí druhé miesto na majstrovstvách Európy s reprezentáciou Českej republiky. V Anglicku sa zadarilo, skončili v 96. na kopačkách nemeckého týmu, Eva Kotvová, narodená ako Vopatová, česká tanečníčka, bývalá dramaturgička redakcie zábavy a moderátorka spravodajstva Československej televízie a podnikateľka, ročník 1948, Úspešná bola aj ako tanečnica, lebo sa stala 13-násobnou majsterkou Československa v spoločenskom tanci. A aj v latinskoamerických tancoch sa zadarilo, tam je 8 titulov. 6 eh, vďaka štandardným tancom, no, ale to sú 70. roky. Veronika Gajerová, pražská rodáčka, herečka, známa aj vďaka dubingu, dcera režisera Václava Gajera a herečky Nadeždy Gajerovej. Môže byť, že sa mnohým vybaví hlavne seriál Bylo nás 6, kde si zahrala takú tú adeptku na herectvo a potom ešte komédia Copak je to za vojáka stvárnila vlastičku, vyvolenú hlavného hrdinu. George Hadži dnes má 60 rokov, bývalý rumunský futbalista, karpatský Maradona, úspešný nielen doma v Rumunsku, ale aj v Turecku, považovaný za futbalového hrdinu. Sedemkrát v Rumunsku získal ocenenie futbalista roku a tiež získal aj cenu rumunský hráč storočia. Po ukončení aktívnej kariéry pokračoval ako tréner. Rumunsko reprezentoval na troch svetových šampionátoch a európskych, tiež troch. V drese reprezentácie 125 zápasov a nastrielal 35 gólov. Ale vo futbale máme ešte aj iného jubilanta. 40 si dnes pripomína Cristiano Ronaldo, portugalská legenda, jeden z najlepších hráčov v tomto športe, svojho času kanonier Realu Madrid, aj v Manchester United a teraz niekde e, vďaka e, celkom zaujímavému honoráru e, by mal hrať na ďalekom východe, ale s portugalskou reprezentáciou stále ešte úspešne sa pasuje a darí sa mu aj po tejto stránke 50 dnes je rodák z Bratislavy Daniel Dango slovenský režisér, scenárista, herec. Samuel Sanchez, e, to je španielský profesionálny cyklista, víťaz letnej olympiády z roku 2008 s hromadným štartom v záverečnom športe, vtedy predstihol špecialistu na športy Fabiana Kančeláru aj Davida Rebelína. V roku 2011 vyhral svoju prvú etapu na Tour de France O 4 roky mladší je rodák Zílavy, Tomáš Kopecký, bývalý slovenský reprezentant, dvojnásobný držiteľ Stanley Cupu. Za Slovensko dohral 27 stretnutí, strelil 6 gólov. Ehm, Carlos Tevez, argentínsky futbalista, 41. narodeniny, vychádzajú na tento deň. No a e, spolu s Lionelom Messim nazývaný a označovaný ako nový Maradona. Tých Maradonov nám tu pobehuje veľa, určite aj Neymar, ročník 1992, brazílsky futbalista, ktorý je tiež dnešným narodeninovým oslávencom. No a ten zoznam uzavrieme o rok neskôr narodeným rodákom z Brna, Adamom Ondrom, to je český lezec, ktorý dlhodobo figuruje na tých popredných e, priečkách v rámci skalolezectva. No a preliezol aj cesty najvyššej obtiažnosti, zdolal aj najťažší prelezený tzv. Big Wall, stal sa aj majstrom sveta v lezení na obtiažnosť. Tak to by mohla byť taká kompletka, čo sa týka dnešných narodeninových oslávencov, aj tých, ktorí si ten sviatok pripomínali. No a teraz už poďme k tomu zajtrajšiemu jubileu. Petr Muk, nie zajtrajšiemu, včerajšiemu, áno, 4. február tam bol, takže zajtrajšok sme už absolvovali vďaka Janovi Verichovi. Petr Muk a jeho nedožitá 60 rodák z Českého Krumlova, zapísal sa výrazným spôsobom do histórie, do minulosti a keďže častokrát e, to bolo o pesničkách, ktoré majú celkom slušnú minutáž, tak nám to aj túto reláciu predlží. Úvodná skladba klavírik, spomienka aj na to, keď si spolu s Oceánom mali možnosť zaučinkovať v pozícii predkapely britských e, Erasure, no a my si pripomenieme skladbou Ola aj toto obdobie. hovorili najslávnejší český depešák. Narodil sa pred tými 60 rokmi, vyrastal spolu so sestrou Olgou v Českom Krumlovie. Vo svojom rodisku štúdia stavebnej priemyslovky absolvoval v Českých Budejoviciach. Krátko po maturite pracoval vo svojom odbore ako dispečer cestných sypačov a mostný technik ale muzika bola predsa len silnejším lákadlom. Už ako 20-ročný zakladal s hudobnými nadšencami, punkovú vtedy skupinu Oceán. No a potom to už bolo samozrejme o syntezátoroch, album Dávná zem, potom Pyramida snu, lámali rekordy v počte predaných nosičov, stihol sa aj oženiť, narodili sa Michaela a Šárka, ale častá neprítomnosť ocina kvôli koncertom, vystúpeniam po desiatich rokoch teda ich dovedla až k rozchodu a tieto rozdielnosti biedli aj, čo sa týka názoru, e, rozdelenia aj populárneho oceánu. Potom Petr začal zakladať Šalom, ale než sa tak stalo, samozrejme bola tu séria hitov skupiny Oceán a keď už teda spomíname na to najvýraznejšie dnes, tak nemôže chýbať ani skladba s týmto úžasným podkladom, ktorá má názov Ráchel. Ráchel Hviezdu na čele máš a rubu žlutú má. Kam se podíváš, má Rachel. Smutná, smutná je černá. oceánska časť e, tohto hudobného príbehu. Potom došlo v 92. na novú kapelu, na skupinu Šalom. Čerpali z židovskej náboženskej tematiky a stali sa aj kapelou roku, získali Grammy Českú, fanúšikovia prvotinu brány vzkazu prijali s rozpakami. Ten pád kapely nezadržali ani ďalšie hudobné nosiče, ktoré ponúkli, či už to boli vlastné pesničky, alebo cover verzie skladieb skupiny Olympic. No a potom sa už Petr vydal na tú solovú dráhu. Úvodného albumu sa predalo zhruba 90 tisíc. Napriek tomu to nebolo nejak nadšené, ale zase striebro v rámci Českého Slávika za roky 2002-2003 tak to už je niečo, čo sa dá radiť do škatulky úspechov a začal sa venovať aj muzikálovým titulom Rusalka, Johanka Kazarku, Galileo, Mona Lisa, Golem a prišli aj solové albumy. Mimochodom aktuálne sa na ne zamerala aj zostava, ktorá rieši spomienku na Petra Moka a k výročiu nedožitej 60 vychádza album Vteřina věčnosti, CD aj LP platňa dvojalbum na digitálnych platformách je tiež možné sa k tomu dostať. Predstavuje to takú tú dôstojnú spomienku na naozaj jedinečného umelca a výnimočného speváka. To si môžeme zrekapitulovať po tom, čo si ešte zaspomíname aj na to šalomské obdobie práve prvou výraznou hitovkou, s ktorou Šalom ako taký prišiel táto formácia, čiže ideme za skladbou nazvanou Až jednou. Jednou toho finále a môžeme si práve že pripomenúť to najčerstvejšie, čo sa objavuje na trhu v prípade Petra Muka. Spomienkový produkt Vteřina viečnosti, to je taká prvá samostatná zostava pesničiek, ktoré sú výlučne z toho sólového obdobia, ktoré nasledovalo po ére skupín Oceána Šalom, sa vyjadril dlhoročný jeho spolupracovník, ktorý tento album zostavil Karel Deniš e, popri nestarnúcich hitoch som sa snažil zaradiť aj piesne dokresľujúce premeny piatich sólových albumov Petra Muka, niektoré zo so songov aj v špeciálnych verziách. Eponymný debut, album Petr Muk, ten sa stal gitarovým prekvapením a občasným melodickým návratom aj do tej predoceánskej doby. Vďaka pesničkám typu Přicházíš s láskou, Probouzím sen alebo Dál, do srdcí. Následný maxi single s cover verziami 60-kových pesničiek Karla Čarnocha, to bola taká tá nepredstieraná poklona tejto dobe aj majiteľovi hlasu, to znamená Karla Černocha v skladbách e, Zrcadlo a Ona se brání. Jizvy lásky, tam sumarizovali tvorbu z niekoľkých predchádzajúcich rokov do podoby nielen teda synty popových hitov, natlačeného albumu Neusínej, stoupám ti do hlavy, e, Tančíš sama, komerčne mimoriadne úspešný Petrov album Navyše je možné si takto pripomenúť aj editom piesne i sem knihou, ktorou spálíš, na ktorý sa vtedy singlovo už nedostalo tretí album Dotyky snů zastupujú tri príťažlivé songy Ty a ja, Teď a tady, Nežné dotyky a Sos nelituj, ktoré dokazujú, že teda aj v ére veľkých muzikálových úspechov Petr Muk súbežne udržiaval vlastnú hudobnú identitu. Minialbum Olamur s piesňami spriateľeného britského dua Erasure tak toto tam zastupuje tzv. akapela podoba titulnej piesne a rovnako tak e, vydarená verzia skladba Láska te spoutá. Štvrtú albumovú položku Osud vedľa nich symbolizujú piesne Láska, tá vec nebezpečná a Teď zastav čas. Ako teda dramaturg albumu dodáva, priradil som k ním vrstvenými gitarami definovanú vteřinu věčnosti, ukážku Petrovej obľúbenej kompozičnej nálady posúvajúcej už trochu unavený elektronický sound o kus ďalej. Výbornou výnimkou z tohto pravidla sú okrem albumu stojace alebo skôr mimo albumu stojace sny zústanou zvukovo aj klipovo tak trošku depešovská podsta. No a neskôr vstúpil do poslednej tvorivej fázy Petr E, to viedlo k albumu V bludišti dnú, z ktorého sa na kompiláciu dostali také skôr rokové, stejne te strácím a omámiteľne orientovaná cítim, tiež textovo zaujímavé BAP, čo doplňa balada s názvom Spolu dvojalbum vychádza v maximálnej stopáži s novo remastrovaným zvukom, na vinile ako dvoj LP platňa, čo podporuje aj ochranný zväz autorský. No a mimochodom na počesť e, Petra Muka pri príležitosti tejto nedožitej 60 je usporiadaný aj mimoriadný koncert, na ktorom by mali vystúpiť aj PM Band, respektíve Oceán a zaspievať ako hostia Bára Basiková, Petr Kolář, Jan Dvořák a dcéra Noemi. Ten kompilačný album Vteřina viečnosti by mal byť počas tohto programu aj tak povediac uvedený do života alebo pokrstený, ako kto má rád e, ten, ktorý význam. Koná sa to dnes v čase premiéry 5. februára v pražskom Lucerna Music Bare. Aj my spomíname dnes a zaspomíname si aj na tú solovú cestu vďaka titulu Láska, tá vec nebezpečná. Láska, tá nebezpečná. se stretol temperamentnú Slovenku Evu Sobáš v 2006 a vtedy sa narodila aj spomínaná dcéra Noémy. Žiaľ, naplno sa prejavila aj dlho neliečená maniodepresívna psychóza a Petr muk skončil aj v psychiatrickej liečebni. Podrobil sa aj veľmi bolestivým elektrošokom. No, na jednej strane veľké šťastie, súkromí, na druhej strane tie depresie, koncerty, muzikály, niekoľko dní po vydaní svojho tedy to nikto netušil samozrejme, posledného hudobného počinu v Bludišti dnu v máji 2010 obletela teda krajiny České a Slovenské šokujúca správa o jeho odchode, ako bol nájdený teda bez známok života. Špekulovalo sa o všeličom, predávkovanie liekami, sebevražda a tak ďalej. Ten hlas v každom prípade sa odmlčal a už nám robí radosť len vďaka týmto záznamom. Ešte jeden titul si dnes pripomenieme, nahrávku, ktorá bola ponúknutá 30 rokov po origináli, autormi Karel Svoboda Ivo Fischer. O s originálom prišiel Vašek Neckář, no a Petr Muk potom mal možnosť ponúknuť aj svoju verziu, tiež určite e, vydarenú. Pred jej odznením a vlastne uzavrie aktuálnu petrolejku ešte zoznam tých, ktorí odchádzali z tohto sveta 5. februára. Najvzdelenejší ročník 1772, to sa týka uhorskej huslistky rómskeho pôvodu. Cinka Panna, môže byť, že mnohí zachytili. Toto meno William Záborský, to bol významný herec, pedagóg, zomrel v Prahe v roku 1982, bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, venoval sa hlavne javiskovej reči a recitátorskému umeniu, v tomto bol určite veľmi výrazný. O 10 rokov neskôr zomrela v Bratislave Judita Ďurdiaková, slovenská herečka, sestra herca Juraja Ďurdiaka. Bola predstaviteľkou takých drobných, ale rozmanitých postav, Dana Vávrová bola pre zmenu českou herečkou, príležitostnou režisérkou, jej sestra Hanna e, neskôr Hermánková moderátorkou. No a čo sa týka Dany, takú prvú filmovú úlohu, ktorú stvárnila, to bola Leontínka vo filme a Adží Duchové. Mala 9 rokov, potom študovala na Pražskom konzervatóriu, prerušila to vo štvrtom ročníku. Objavila sa ešte aj v ďalších seriáloch My všichni školou povinní alebo Bambinot. Potom v 80 rokoch už účinkovala v Nemecku vo filmoch svojho manžela. No a za úlohu Anny z titulu Podzimní mléko získala aj nemecké ocenenie Strieborný pás. Zomrela ako 41-ročná v roku 2009 na rakovinu. O dva roky neskôr to bol rodák z Českých Budějovic. V tomto roku si pripomenieme storočnicu Pavla Vondrušku, bol hercom aj dirigentom a od roku 1969 členom divadla Jári Cimrmana a objavil sa aj vo viacerých filmových e, tituloch. Bolo tam aj teda Slunce seno napríklad. O jeho odchode rozhodlo zranenie po páde do orchestrišťa Stavovského divadla, keď sprevádzal turistov v decembri 2010 potom ho hospitalizovali v motolskej nemocnici, udržiavali v umelom spánku. 5. februára 2011 sa to uzavrelo. V roku 2013 zomrel spevák eh, country music eh, Jindra Šťahalavský. Spájame si ho hlavne s kapelou Fešáci. Naspieval viacero výrazných titulov Jaro, Osud, Pojedov, Dívka, Zraky Mautin, Ohio, poslední veřejné oběšení. No a občas vystupoval aj s, s kapelou Starý Fóry alebo Kliďánko z Ústí nad Labem. Na českej country scéne pôsobil takmer 40 rokov. Kvôli ťažkej chorobe bol potom už odkázaný na invalidný vozík od roku 2008. Naposledy vystúpil v decembri 2012 keď si fešáci pripomínali 45. výročie v jeho rodisku v Ústi nad Labem. V roku 2016 nás opustil herec Leopold Haverl, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla, atletický veterán Don McNally, ten zomrel o rok neskôr v 2017 Preslávil sa hlavne tým, že odbehol e, v svojho času 744 maratónov, pričom vytrvalostným behom sa začal venovať až takmer v 50 Ladislav Kačáni, to bol futbalista, neskôr aj významný tréner, pedagóg, zomrel v roku 2018. V 2019 Václav Vorlíček, jeden z najúspešnejších českých režisérov, scenáristov, a veľmi často spolupracoval hlavne so spisovateľom a scenáristom Milošom Macourkom. Kirk Douglas, tak tam to bolo o e, životnom príbehu, bol ročníkom 1916, v decembri narodený, zomrel v roku 2020 svojho času americký filherec, filmový producent, známy tou svojou medzierkou v brade, hrubým hlasom a úlohami zloduchov. Medzi najznámejšie tituly patrí Spartacus, určite. A tiež e, Vincent van Gogh vo filme Smet po živote, za čo bol nominovaný na Oscara. Posledné meno Arthur Christopher Orme Plumer, rodák z Toronta, to bol kanadský herec. Dnes sú to 4 roky od odchodu v 2011 získal Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Začiatočníci, inak jednou z jeho najoceňovanejších úloh vo filme e, bol aj e, muž, ktorý veľa e, vedel ve priveľa, tak za toto bol tiež nominovaný na Oscara no a diváci si ho môžu pamätať aj zo série s názvom Vtáci v trní Našim hlavným slávikom pre záverečné minuty teda Petr Múk, no a ešte jeden hudobný príspevok z jeho strany. Áno, Stín katedrál. A všetkým vám z Banskej Bystrice želám pekný deň. Stín